Der reiche Gott wirft seinen Überfluss auf uns, die wir ohne ihn auch nicht den Odem haben. Sein ist es, was wir sind, er gibt nur den Genuss, noch nicht, dass uns allein nur seine Schätze laden. Sie sind der Probestein, durch er macht bekannt, dass er der Armut auch die Notdurft ausgespendet, als er mit milder Hand, was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet. Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut die Zinse nicht in seine Scheuern bringen. Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht, kann mehr als alle Gab ihm an das Herze drin.